kathrati kalam katazo au tahadhari ya mtu kuto ukithirisha maneno. Mtu anatakiwa kutahadhari na ukithirisha maneno mengi, wa annaha qad tuaddi bi sahibiha ila alkadhibi, na hakika hayo maneno mengi yaweza kumpelekea huyo mwenye maneno katika uongo, min tazayyudi fil qawli, kwa kuzidisha katika maneno. Hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili, alhadharu min adami tathabbut inda naqli alkalam, ni tahadhari ya kuto kutokupata kuto kupata uthibitisho wakati wa kunukuu maneno, kwamba wakati unanukuu maneno basi uwe una uthibitisho wa kutosha juu ya hayo unayoyanukuu. Faida ya tatu, dhammu naqli al-isha'ati wa ishhariha baina an-nas, ni kusemwa vibaya au ni ubaya wa jambo la kunukuu ishaati, eh, maneno yaliyoenea ubaya wa kunukuu ishaat, maneno ambayo yaliyosambazwa, wa ishhariha baina nnas, na yakawa ni mashuhuru kati ya nini ya watu. Ubaya wa kunukuu maneno yaliyosambaa au yaliyoenea kati ya watu. Faida ya nne katika hadithi hii anna aula an bilbu'di an dhalika du'atul khair watu wa mwanzo wanatakiwa kujitenga mbali na hilo ni wale wanaolingania katika khair fahum qudwatun nas wao ndio kiigizo kwa watu au mfano kwa watu fahumul ladhina yanhauna an-nasa an sayyi'il aqwali wal af'ali nao ndio wale ambao wanawakataza watu kutokamana na kauli mbaya na vitendo vilivyokuwa vibaya hizi ni fawaid ambazo zinapatikana katika hadithi hii ya Abi Huraira عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمت الناس والحديث أخرجه مسلم يقع عبد الله ابن مسعود الله مرذي أسيما Kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna, hatoingia peponi, man kana fi qalbihi, yule atakayekuwa katika moyo wake mithqala dharratin min kibri, kuna mfano wa tembe ya kibri eh, akawa ana chembe ya kibri. Faqala rajulun, akasema bwana mmoja, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan mtu hakika mtu anapenda nguo zake ziwe ni nzuri wanaaluhu hasanan na viatu vyake ni vizuri qal akasema mtume inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah ni mzuri apenda uzuri alkibru batarul haqqi wa ghamtun nas kibri ni batarul haqqi ni mtu eh, kuipinga haqqi sawa mtu kuipinga haki kwa maana yale ambayo Allah tabaraka wa taala aliyowajibisha kwa waja wake au alieleza akapinga sawa au ni mtu akawa na kibri juu ya haki asione kuwa ni haki au mtu akawa na kibri kwa maana kutokubali haki zote tafsiri za batrul haq wa ghamtu nnas pia vile vile ni kuwadharau watu kwa hiyo kibri kama alifasiri mtume ni batarul haq ni mtu kuipinga haq eh kwa maana kuiona sio sawa au akafikishiwa haki na akaipinga kwa sababu ya jeuri na kibri wa ghamtu nnas na kuwadharau watu al-kibru batarul haq بطر الحق هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا Tafsiri ya kwanza Al-kibru batarul haqi, maana yake batarul haqi ni mtu kufanya yale ambayo Allah aliyafanya kuwa ni haki katika tauhidi na ibada kuwa hayo ni batil. Hiyo tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, wa yatajabbara inda alhaqi fala yarahu haqa, ni mtu akafanya kibri akajifanya eh, ni mwenye jeuri katika haki na akawa haioni kwamba nini haki, yani anaelezwa haki na anafanya inadi wala haoni kama hiyo ni haki pia vile vile katika tafsiri zilizosemwa juu ya batarul haq an yatakabbara anil haq fala yaqbaluhu ni pia vile vile mtu kufanya kibri na haki akawa haikubali haki anaelezwa haki wala haikubali hii ndio maana ya batarul haq wa ghamtun nas ghamtun nas ni kwamba alistihana walistihqa sawa yani ni kuwadogisha watu na kuwadharau kiufupi madharau kwa ujumla yani mtu akawadharau watu hiyo ndio nini alkibu wazi katika fawaida za hadithi hii kwanza ni kwamba ni katazo la kibri watu wakatazwa kibri ili waweze kuikubali haki faida ya pili ni kwamba ulazima uliokuwa mkubwa yani ukubwa adhira e, madhara makubwa ya kibri sawa na kuwa madhara hayo hayakusudiwi kwa yule mwenyewe tu kwamba anaishia hapo hapana ukubwa wa madhara ya kibri na hakika madhara hayo hayatoishia kwa yule mwenye kufanya kibri tu bali madhara hayo yataishia mpaka kwa watu wengine wazi طيب وقوله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فيه ورع الصحابه رضي الله عنهم وخوفهم من الوقوع في الكبر katika kauli hii tunaona uchamungu wa masahaba na hofu yao ya kuingia katika kibri kwamba masahaba walikuwa ni wacha Mungu na walikuwa na hofu kubwa katika swala la kuto kuingia kwenye nini kibri yani wakiogopa swala la kuingia katika kibri tunapata wapi faida hii katika kauli hii kwa sababu mtume aliposema hatuingia peponi atakayekuwa na chembe ya kibri mmoja akasema ya Rasulullah ikiwa mtu anapenda nguo zake ziwe nzuri na mavazi yake mazuri yani akikusudia je hiyo itakuwa ni kibri wazi وفيه حرص الصحابه رضي الله عنهم على حسن مظاهرهم كما hasunat bawatinuhum. Pia vile vile tunaona pupa ya masahaba juu ya uzuri wa muonekano wao, kwamba muonekano wao, dhahiri yao ilikuwa ni nzuri, muonekano mzuri, na ndani pia mioyo yao ilikuwa ni mioyo iliyokuwa mizuri. Pia vile vile tunaona ukubwa wa dhambi la yule atakayemtuhumu yeyote katika masahaba sawa achilia mbali wote yeyote atakayewatukana au kuwatuhumu akamtuhumu sahaba acha kumtuhumu tu kuwatuhumu wote akamtuhumu mmoja tu katika masahaba kwamba jambo hilo ni dhambi iliyokubwa kubwa achilia mbali wale masahaba wakubwa kwa sababu wao na daraja achilia mbali wale masahaba wakubwa kwa ujumla na dalili ambazo zimekuja katika kuwazaki kuwasema vizuri ni nyingi sana ambazo ni mashuhuru na hapa tumeshawahi kuzitaja huko nyuma wazi wafihi anna ala duati alkhair pia vile vile inatakiwa kwa wale walinganizi wanaolingania katika khairi alinayatu bihusni madhahirihim kuchunga uzuri wa muonekano wao na wa mimbabi aula alinaya bihusni bawatinihim, na lilokuwa la mwanzo zaidi pia la kutangulizwa ni kuchunga uzuri wa ndani yao katika mioyo yao, kwamba muonekano wao uwe ni mzuri, matendo yao yanaonekana yawe ni mazuri, na mioyo yao pia iwe nini, ni mizuri. Wa qawluhu inna Allaha jamilun yuhibbul jamal fihi wasfu Allah wasfu Allah ta'ala bil jamal, kuna wasifu sifa ya Allah kuwa ni mzuri. Pia pia vile vile kuna kuthibitisha sifa ya mahaba kwa Allah, sababu inna Allaha jamilun yuhibbu aljamala, kuthibitisha sifa ya mapenzi kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba Allah anapenda kama ilivyo pia vile vile Allah anafanya nini? Anachukia. Na kupenda kwake au kuchukia kwake hakufanani na kiumbe chochote na pia vile vile katika faida nyingine ni himizo alhirsu ala fi'li ma yuhibbu Allah ta'ala ni himizo katika kuyafanya yale ambayo Allah anafanya nini anayapenda faida ya mwisho katika hadithi hii ataabudu lillahi ta'ala bimuqtada asma'i wa sifatihi eh, ni kufanya ibada kumwabudu Allah tabarak wa taala pia vile vile kwa kupitia majina yake na nini na sifa zake wazi كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها واضح يا إخوة الحديث السابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم والحديث أخرجه مسلم توقع أبي هريرة الله مرضيه أسمى amesema mtume sallallahu alaihi wasallam pindi atakaposema mtu kuwa watu wameangamia idha qala ar-rajul pindi atakaposema mtu yeyote halaka nasu kwamba watu wameangamia fahuwa ahlakuhum basi yeye ndio aliangamia zaidi kuliko wao faida ya kwanza katika hadithi hii dhammu tashaum eh, ni ubaya wa tashaum wa ataqnitu nafs wa taqnitu nafs na kuikatia tamaa nini nafsi tashaum ni kinyume cha tafaul tafaum eh, tashaum ni kinyume cha nini cha tafaul na hii tashaul wasema halul ilmi ni hali ambayo ipo katika nafsi sawa ni hali fulani inapatikana katika nafsi ya mja, anakuwa ni mwenye kukata tamaa, sawa na kutazama mambo katika mtazamo uliokuwa mbaya, sawa na akawa anaitakidi kwamba kila jambo linaenda kinyume na vile inavyotakiwa. Kwa lugha nyepesi tuseme, ala sabili ni mithali, yani hii maana tashau eh kuna watu ambao mfano ikitokea jambo fulani anasema leo kutakuwa kuna hali mbaya, kasikia kichezo, kasikia bundi kalia na mfano wa uhai Sawa. Kwa hiyo yule atakayesema kwamba watu wameangamia, sawa, basi yeye ndiye ambaye atakayekuwa ameangamia zaidi tunaelewana vizuri kwa maana mtu afai kusema maneno hayo ikiwa anakusudia tashaum sawa takuja kuona katika sharh hapo kwa hiyo tashaum ubaya wa tashaum tashaum ni nini ni hali inayopatikana katika nafsi ya mtu ya kujikatia tamaa na kuona kwamba mambo yote ni vurugu mechi tu yameharibika sinaeleka vizuri eh? pia vile vile Faida ya pili ni kwamba yule mwenye kufanya utashaum anaiharamishia nafsi yake na wengine pia kheri. Sawa, anaiharamishia nafsi yake na wengine pia kheri. Lakini pia vile vile tahadhari na katazo ya kuizaki nafsi, kuitakasa nafsi yako. Watu wameangamia bwana, basi wewe ndio uliangamia zaidi, sababu unaposema watu wameangamia, maana yake wewe haumo katika hao kwa unaizaki nafsi yako na unawahukumu watu juu ya kuangamia kwamba watu wameangamia umma umeangamia wote kama wanavyosema jamaa wa jaula wale sinaeleka vizuri ikiwa utasema kwa sura hii ya tashaum basi wewe ndio utakayekuwa umeangamia yani wewe katika walioangamia wewe ni wa kwanza wao hakuna mfano wake ikiwa utasema hali ya kuwa umekusudia tashaum وفيه أن الداعي الخير لا يحقر جهدا يستطيع تقديمه ولو كان يسيرا faida ya nne ni kwamba yule mwenye kulingania katika kheri asidharau juhudi ambayo anaweza kuitanguliza hata kama itakuwa ni ndogo sidharau wazi wa hadha alqawlu madhmum na kauli hii ya kusema kwamba watu wameangamia anaweza akasema mtu hivyo ukishasema hivi maana yake nini hapa kuna tazkia tu nafsi, manake wewe haujaangamia. Lakini pili, kauli hii itawazia watu wengine kheri. Kwanza wewe utarudi nyuma katika kuwalingania, na wao pia watakuwa wamekosa nini? Wamekosa kheri. Kwa hiyo usidharau juhudi ambayo utakayoitanguliza kwa watu, hata kama itakuwa nini. Tunafahamiana vizuri sababu utakapowahukumu hivyo, la shaka kwamba hata zile jitihada hazitokuwepo. Wazi sasa kauli hii ni mbaya hadha alqawlu madhmum kauli hii ni mbaya idha qalahu madhan li nafsihi ikiwa mtu ataisema hali ya kuwa ni mwenye kusifia nafsi yake ikiwa atasema bwana watu wameangamia bwana lakini akusudia kuisifia nafsi yake yenyewe haipo katika hao walioangamia wazi li lighairihi au kuwatia mapungufu wale wengine bikhilafi ma law qalahu min babi tahazun, tofauti na ikiwa atasema katika mlango wa kufanya nini, wa kuhuzunika. Yani ikiwa atasema katika sura ya kuonesha huzuni kwamba watu bwana wameangamia, hana maana ya kwamba kuwasema vibaya tashau, kwamba wameangamia wote. Anasema kuonesha ile huzuni kutokamana na namna gani watu walivyozama katika maasiya. Ikiwa atasema hii, hakuna tatizo. Wazi? Naam. قال الإمام النووي رحمه الله بعدما ساق هذا الحديث ما نصه أسمى إمام النووي رحمه الله بعد كلية حديثه جل لأسمى أسمى وهذا النهي نهي لكتازه لمن قال ذلك نكويولة كيسمى قوله عجبا بنفسه kwa kuwa na ujubu kujiona katika nafsi yake watasaghuran linnas na kuwadogesha watu wengine wartifaan alaihim na kujinyanyua juu yao fahadha huwa alharam hii itakuwa nini haram wama man qalahu ama yule atakayesema lima yara fi nnas kwa yale anayoyaona kwa watu min naqsin katika mapungufu fi amri dinihim kwamba watu na mapungufu katika dini yao waqala tahazzunan alaihim akawa amesema katika hali ya kuhuzunika wa ala din kuonea huzuni na dini fala ba'sa bihi hili halina nini halina tatizo hakadha fassarahu ulama hivi ndivyo ambavyo wamefasiri wanawachuoni wafassaluhu na wakapambanua wa mimman qalahu min al-a'immati al-a'lam na miongoni mwa waliosema kauli hiyo katika wanawachuoni e, mashuhuru na waliokuwa wakubwa ni Malik ibn Anas Malik ibn Anas wal-Khattabi wal-Humaydi wa akharun na wengineo pia wadhi ya ikhwa tayib kwa hiyo kimekatazwa atashaum ama mtu ikiwa atasema katika sura hiyo basi hatoingia katika dhambi sinafahamiana vizuri na mfano wa hayo na hizi kauli ziko sana katika mazingira yetu kuna wacha Mungu saizi bwana kuna waumini bwana sinaeleka vizuri wa mthalu الحديث الثامن والعشرون عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس والحديث أخرجه إمام أحمد والشيخاني وتوقف معاوية بن أبي سفيان الله أمر ذي أسيما halitoacha kupatikana kundi katika umma wangu la tazalu ta'ifatun min ummati halitoacha kuwepo kundi katika umma wangu qaimatan bi llah kundi hilo limesimama kwa amri ya Allah la yadhurruhum man khadhalahum halitodhuriwa na wale watakaowadogesha kuwabeza la yadhurruhum, alitudhiriwa man khadha lahum kwa wale watakaowabeza na kuwafanya ni wanyonge. Yani kundi hilo halitodhuriwa na wale watakaowafanya kuwa ni wanyonge, yani watakaolifanya kundi hilo kuwa ni kundi la wanyonge, ni watu duni, ni watu dhalili. Watu hao hawatodhuriwa na hao watakaowaona katika mtazamo huu baadhi ya mashaikh wala man khalafahum wala kundi hilo halitudhuriwa na wale watakao wakhalifu watakaoenda kinyume na wao hawatudhuriwa wala man khalafahum wala wale watakaofanya nini watakao wapinga sawa hatta yati ya amrullah mpaka itakapokuja amri ya nani amri ya Allah na amri ya Allah inayokusudiwa hapa ni nini qiyama wahum dhahiruna ala nnas wahum nao dhahiruna ala nnas watakuwa ni wenye kushinda yani eh, wenye kuwashinda watu watakuwa ni wenye ushindi kwa watu wengine dhahirun bimaana huna muntasirun sawa Allah anasema faayadna alladhina amanu ala aduwihim faasbahu dhahirin ayyadna alladhina amanu ala aduwihim, tukawatia nguvu wale walioamini dhidi ya maadui yao maadui wao, fa asbahu dhahirin, wakawa ai dhahirina muntasirin, wenye ushindi. Kwa hiyo kundi hili Mtume anasema halitoacha kupatikana kundi katika umma wake, maana litaendelea kuwepo kundi limesimama sawa kwa amri ya nani? Ya Allah. Kundi hilo halitodhuriwa na wale watakaowaona ni wanyonge yani kundi hili kuna watu watawaona kwamba ni watu duni, ni watu wanyonge, watawabeza na kuwadharau. Basi hawa waliokuwa katika kundi hili hawatodhuriwa na watu kuwaona kwamba wao ni watu duni na wanyonge. Wala man khalafahum, wala kundi hili halitodhuriwa na wale watakaowapinga na kuwaacha, kuwakhalifu, kutokuwafata. Hawatodhuriwa na watu hawa mpaka itakapokuja amri ya Allah, maana mpaka kitakaposimama kiyama wataendelea kuwa katika hali hiyo wao ni washindi kwa watu wengine qawluhu la tazal bimaana la nafia ونفي الزوال يدل على استمرار بقاء هذه الطائفة في الدنيا hii ni la nafia ni la ambayo inakanusha na nafyu zawal kukanushwa eh, kwa kule kutokuwepo yani kwamba halitoacha kuwepo Kanusha huku yadullu ala istimrari baqa, inajulisha kuendelea kubakia kwa kundi hili, halitoacha kuwepo kundi. Hapa kuna kanusho pia, kukanusha huku kunathibitisha kwamba litaendelea kuwepo wazi katika dunia. Wayazidu hadha idahan anna akhir alhadithi, na linazidi kuwa wazi jambo hili kwa kuwa mwisho wa hadithi yuakidu awwala mwisho wa hadithi kunatilia mkazo yale ya mwanzo fa fi awwalihi mwanzoni sema la tazalu fi la tazal kama halitoacha kuwepo alafu mwishoni hata yati ya amrullah mpaka itakapokuja nini amri ya Allah ambayo ni kiyama wataendelea kuwa wamesimama katika haki hadithi muhimu sana hii قوله طائفة قولي ya mtume aliposema taifa tashmalu alwahidu fa akthara inakusanya mmoja na zaidi naposema dhaifa kauli hii inakusanya mmoja na zaidi ya mmoja wafihi anna du'at alhaq laysa lahum adad muayyan lakini pia kwa kauli hii tunaona kuwa wale wanaolingania katika haki hawana idadi maalum wale walinganizi katika haki hawana idadi maalum sawa wala makanan muayyana wala hawana sehemu maalum kwamba idadi yao ni idadi kadhaa au sehemu yao wako sehemu kadhaa wala zamanan muayyan wala hawana muda maalum naona vizuri hawana idadi maalum hawana sehemu maalum wala hawana nyakati maalum wataendelea kuwepo tu bali yakhtalifuna fi azminatihim bali wanatofautiana katika zama zao nyakati zao wa amkinatihim na sehemu zao wa jinasihim na jinsia zao wa adadihim na idadi yao pia naelewana vizuri illa anna aljami'a lahum illa isipokuwa anna aljami'a lahum hakika kile kinachowakusanya almanhaj alhaq ni ile manhaj ya nini alhaq uwe kijijini uwe wapi sawa maadamu upo katika haki basi wewe unaingia katika taifatun mansura wala haina nembo kwamba lazima umetoka mji fulani mkoa fulani a a na vizuri kwamba wewe ili labda uwe salafi labda utoke eh, kijiji fulani au utoke mji fulani wewe ndio salafi na asiyetoka katika mji huo, basi yeye sio salafi au salafi wake una mashaka. Sinafahamiana vizuri? Kinachozingatiwa ni kwamba je, manhaji yako iko sawa sawa sawa. Eh? Kwa hiyo kundi hili halina sehemu maalumu kwamba hapo ndio wanapatikana hao tu, wala halina idadi maalum, wala halina nyakati maalum, bali watu hawa wamesambaa katika maeneo mbalimbali. Kile kinachowakusanya na kuwafanya kuwa ni wamoja ni ile manhaji ya haki iliyokuwa hii wakiwa Akiwa yupo katika manhaji moja, huyo ndugu yako, hata kama yuko mbali ya nchi yako au mji wako, huyo ndugu yako ambaye mpo katika manhaji ilikuwa moja. Tunaelewana vizuri? Na kwa mujibu wa hadithi hii pia inaonesha pia kwamba kwa kupatikana kundi ambalo lipo katika haki limesimama yatakuwepo makundi mengine ambayo hayapo katika haki. Tunaelewana vizuri? Tunafahamiana vizuri? Hapa sio masala la ilaha ila Allah. a ah, ah. Sawa? Masala hapa ni manhaji iko sawa sawa. Ama madai wengi wanadai Kadiani, Tablighi, Ikhwanul Muflisuna, Hizbu Tahariri na wengineo wote wakisimama wanadai wapo katika sawa lakini je, manhaji yako iko sawa? Kweli walingania watu katika yale aliyafundisha Mtume kwa utaratibu wa Mtume na maswahaba, au na yako kama unavyoona matablighi wanalingania kwa misingi yao iliyowekwa na Ikhwanul Muflisuna hivyo hivyo na Hizbu Tahariri hivyo hivyo na makundi mengine pia wao wanalinganiana katika batili zao kwa mujibu wa misingi ya manhaji zao ambayo ma anzalallahu biha min sultan bali sehemu kubwa wanatumia ni akili zao na kufasiri nususu kwa mujibu wa matakwa ya akili zao na hawa nafsi zao si tunaelewana vizuri lakini katika misingi ya manhaji hii ni kurejea katika ufahamu wa wema waliotangulia huwezi ukafahamu dini bila kwa yote atakayekuja kuwalingania watu na kutaka kuwakata wasiwe na mahusiano na masahaba radhiallahu anhu huyu hayuko sawa sawa na hayo tunayasema wazi maana tunasema wanaharakati hawako sawa wakina Ilunga hawa wakina Ponda hawa wote hawa ni mchuzi wote wamepinda kiufupi kwa lugha nyepesi hawa kina Mayunga Allah amsamehe huko alipo eh huwa kuna kauli sisahau mimi huwa napenda kuinukuu asema eti mtu mpaka tabatiada, nikaangalie na Abbas, Kalabun Masud, tena hivyo Kalabun Abbas, Kalabun Masud, tabatiada yani mpaka nikaangalia Ibn Mas'ud Ibn Abbas kasema nini? Kwani mimi sina akili? Si tunafahamiana La, Allah sisi ameshatuambia kwamba dini hii lazima tufuate mwenendo wa wema ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والمقصود بالمؤمنين هنا صحابه unawafuata katika nini uchungaji au biashara dini wazi kwa hiyo wale wanaolingania katika haki hawana idadi maalum na wala hawana sehemu maalum sawa na wala hawana wakati maalum bali wanatofautiana katika nyakati zao na sehemu zao, jinsia zao na idadi zao, isipokuwa kinachowakusanya ni ile manhaji iliyokuwa hii moja. Qauluhu qaima fi anna da'wat alhaqi dhahiratun daima. ya kauli hii inaonyesha kuwa da'wa ya haki itaendelea kuwa ni yenye kushinda siku zote, lakini dhuhuraha yatafawatu bihasabi ahwal lakini kule kudhihiri kwake kuna tofautiana kwa sababu ya hali tofauti au kutokamana tofauti za hali kwamba dawa hii itakuwa yenye kushinda ila kushinda kwake kutakuwa na tofauti tofauti kutokamana na hali tofauti si tunalala vizuri وفيه أن دعوة الحق بظهورها ووضوحها على الداعين لها تخالف تلك الدعوات التي تتجنب الظهور وتعتمد على السرية والغموض تارة wa ala talawuni taratan ukhra pia vile vile da'wa hii ya haki kwa kule kushinda kwake na kudhihiri kule kushinda na kuwa wazi ala da'ina laha kwa wale wenye kuilingania tukhalifu tilka da'awat da'wa hii inatofautiana na zile da'wa zingine allati tatajannabu dhuhura da'wa ambazo zinajitenga mbali na kuonekana wa ta'tamidu ala sirriya na dawa hizo zinategemea usiri yani kuna watu wanalinganiana kimya do to do mlango kwa mlango kimya kimya vikao mara chini ya mwembe e, mara nyuma ya msikiti mara kadha hawana udhu hakuna uwazi kuna usiria kuna usiri ambao uko ndani yake sawa wa ala talawun pia vile vile dawa hii inatofautiana na hizo dawa ambazo zina usiri na kule kubadilika badilika talawun kuwa na rangi tofauti tofauti sawa mara wanakuwa na rangi hii mara wanakuwa na rangi hii mara wanakuja na hili mara wanabadilisha hili wa amthaluha dawa hii inatofautiana na dawa hizo wazi وقوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون على الناس فيه ان دعاة المنهج الحق مضارين wamukhadhilina wamukhalafin wa mukhalafin, ni kwamba wale wenye kulingania katika manhaji ya haq watakuwa e, mudharin, watakuwa ni wenye kufanyiwa madhara na pia watakuwa ni wenye kudogeshwa na watakuwa ni wenye kukhalifiwa. Wale walinganiaji wa haki watakuwa ni watu ambao ni wenye kufanyiwa nini? Madhara, lakini madhara hayo hayatuyadhuru wao maadamu wapo katika haki na watakuwa ni watu wenye kubezwa na kudogeshwa na ni watu ambao watakuwa ni wenye kukhalifiwa wenye kupingwa wafihi tathbitu Allah ta'ala wa hifdhuhu lidu'ati alkhair lakini pia katika hili tunaona faida kwamba tathbitu Allah ta'ala ni Allah tabaraka wa ta'ala kuwatia nguvu wa hifdhuhu na kule kuwahifadhi du'atul haqq wale wanaolingania nini haki kwamba Allah atawatia tathbit, Allah atawatia nguvu na atawahifadhi wale wanaolingania katika haki. Wadhalika bidaf'i darari almukhadhilin, na kuwatia nguvu huko ni kuwaondolea madhara ya wale wanaowadogesha na wale ambao wanaofanini wanaowapinga, wanawafanyia madhara, lakini Allah anaepusha madhara hayo kwao. Wafihi dawamu almukhalafa lida'wati alhaqi wa ahliha, lakini pia vile vile ni kwamba tunaona kudumu kwa mikhalafa lidawati alhaqi wa ahliha yani kuendelea kuwepo tofauti kati ya dawa ya haki na watu wa nini wa haki kwamba watakuwa ni watu wenye kukhalifiwa kupinga haya kwa wazi kwamba kila anayekuja na haki hawezi akakosa nini wapinzani wazi na suko ndio maana mtume sallallahu asema ashaddu nasi balaa al-anbiya thumma al-amthalu wal ni watu ambao wema waja wa Allah wacha Mungu lakini hao ndio wenye misukosuko mikubwa misukosuko hiyo haiwakuti isipokuwa ni kwa sababu ya kutangaza haki kwa siku zote wale wanaosimama kutangaza haki watakabiliwa na misukosuko mbalimbali dhiki na tabu ila Allah tabaraka وتعالى pia anawahifadhi kwa kuondoshea eh, tabu hizo na dhiki hizo wazi Mtume alikadhibishwa, aliudhiwa na kero mbalimbali, lakini ukimtazama hakuna aliyemkwaza. Hayo yote alimkuta kwa sababu ya kulingania nini? Haki. Kwa ikiwa utachagua njia iliyokuwa sawa sawa, basi ujue hayo eh, yanakuepo na Allah atakuhifadhi, lakini pia ufahamu kupata wapinzani, hilo ni swala la kawaida. Sawa. Kwa hiyo ni kuendelea kudumu upinzani wa da'wa ya haki na watu wa haki, kwamba upinzani huu hautoisha mpaka kiyama. Yaani usikae katika akili zako ukasema ipo siku kwamba utaisha, ah, bi maana kati ya haki na batili upinzani huu hautoisha. Wazi? Naam. Wafihi dawamu nafi hadhihi taifa, lakini pia vile vile faida nyingine ni kudumu manfa ni manfaa ya kudumu kwa hili kundi kupatikana manufaa ya kudumu katika kundi hili lililokuwa lenye baraka eh, kundi lenyewe na kwa ajili ya watu pia kwa yale ambayo yadulluna alaihi nnasa min alkhairi walhuda, kwa yale ambayo wanawajuza watu katika kheri na uongofu, kwamba kundi hili litaendelea kudumu katika manufaa, itakuwa na manufaa ya kudumu sawa. Manufaa hayo ni ya hao waliokuwa katika kundi hilo nafsi zao lakini pia vile vile kundi hili litakuwa lina manufaa kwa watu wengine kwa sababu itakuwa kazi yake ni kuwajulisha watu masala nini ya khairi na uongofu baadhi ya mashaikh قال الإمام البربهاري رحمه الله اسمى الإمام البربهاري واعلم تنبوا أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة la yazalu nnasu fi isaba hawatoacha kuwa watu wakiwa katika jamaa min ahli alhaqi wa sunna wakawa katika jamaa ya watu wa haqi na sunna yahdihimullah Allah anawaongoza wayahdi bihim ghairahum na Allah anaongoza kwa kupitia wao watu wengine wazi la yazalu nasi fi isaba yazalu nasu fi isaba hawatuacha watu kuwa eh, katika jamaa min ahli alhaqi ya watu wa haki na sunna wataendelea kuwepo kuwa ni wapoja katika haki na kufata sunna tawa yahdihimullah Allah anawaongoza watu hao kwa sababu ya kuendelea kuwa katika haki wayahdi bihim ghairahum na Allah atawaongoza kwa kupitia jamaa hao au pote hilo Allah atawaongoza pia watu wengine wayuhyi bihim sunana, na Allah atazihuisha sunna kwa kupitia watu hao. Fahumu alladhina wasafahum Allahu taala, na hao ndio wale ambao Allah amewasifia na kuwaelezea maqillatihim pamoja na uchache wao. Allah amewasifu na kuwaeleza inda ikhtilafi, wakati wa kufanya nini? Wa kutofautiana. Faqal wamahtalafa fihi واختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم sawa tuko moja طيب hawa ndio ambao Allah amewasifia katika suratul baqara mwanzo wa aya kana an-nasu ummatan wahida walikuwa watu ni nini sawa kisha wakawa wametofautiana fabatha Allahu an-nabiyyin Allah akawatumia nini manabii mubashirina wa mundhirin manabii hao kazi yao ni kuwapa bishara na kuwaonya na kuwatahadharisha sawa eh? walikuwa ni wamoja hapo mwanzoni baada ya kutofautiana Allah tabaraka wa taala akawatumia nini manabii wazi ahlul ilmi eh, wakiwemo masahaba ibn Abbas wa Qatada na wengineo wasema kusudiwa hapo kwamba walikuwa watu ni wamoja wanataja kuanzia kwa Adam alayhi salam mpaka kabla ya Nuhu ambao takriban ni karne kumi kwamba hawa walikuwa ni wamoja sawa kisha wakatofautiana walipotofautiana Allah akaanza kuwatumia nini manabii ambaye nabii wa kwanza alikuwa ni Nuhu alayhi salam sasa hili kundi lilikuwa katika haki Allah tabaraka wa taala amelisifia na kulielezea uzuri kwamba pamoja na uchache wao wao wataendelea kuwa katika haki. Akasema wamakhtalafa fihi, na hawakutofautiana fihi, katika kitabu ambacho kiliteremshwa na kusudiwa hapa ni Taurati. Hawa ni Mayahudi wanazungumzwa hapa, illa alladhina utuhu, isipokuwa ni wale ambao waliopewa hicho kitabu hawakutofautiana katika hilo aliyoteremsha Allah tabarak wa taala ambayo ni kitabu isipokuwa ni watu gani ni mayahudi kwa moja walipoteremshiwa Taurat wakatofautiana katika nini katika kitabu hicho wazi walipewa kitabu na wakawa na ujuzi wa kitabu hicho wakatofautiana wamakhtalafa fihi illa alladhina utu na wakutofautiana juu ya kitabu hicho isipokuwa ni wale ambao waliopewa kitabu hicho ambao kinachokusudiwa hapa ni at-Taurat min ba'di ma al bayinat baada ya kuwa wamejiwa na ubainifu kutoka kwa Allah kwamba hiyo ni haki sawa baghyan bainahum eh, kwa sababu ya uovu wao baghyan tughyanan eh, kwa sababu ya uovu uliokuwa kati yao tuko pamoja kwa walitofautiana hao baada ya kuwa wameteremshiwa kitabu ambao ni Taurat ambao Allah akawaletea hujja mbalimbali na kuwabainishia kuwa ni haki pamoja na hivyo wakatofautiana katika nini kitabu hicho fahada Allahu alladhina amanu bima ikhtalifu fi Allah akawaongoza wale ambao walioamini kwa yale waliotofautiana hao min alhaqi akawaongoza katika haki biidhnihi kwa idhini yake wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim na Allah muongoza mtakaye katika njia iliyo nyoka وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم na akasema mtume sallam la tazalu isabatun min ummati dhahirin halitoacha kupatikana kundi au jamaa katika umma wangu dhahirin lenye kushinda ala alhaqi katika haki la yadhurruhum man khadhalahum halitodhuriwa na wale watakao wadogesha na kuwaona wanyonge hata yati amrullah wa hum dhahirun mpaka ije amri ya Allah haliyakuwa ni wenye kuendelea katika ushindi وفي أن أصحاب هذه الطائفة هم أدرى الناس بالبدع فإذا nyingine ni kwamba watu wa hili kundi kundi hili hum adara nnas wao ndio watambuzi wa watu bil bid'a wa kujua bid'a hakuna wanaotambua zaidi bila kuliko kundi hili ilman sawa wa ilmu wa ab'aduhum anha amala na wao ndio wa mwanzo kuwa mbali kabisa na kufanyia kazi bid'a wa ashadduhum minha hadharan wa tahdhira na wao ndio wakali zaidi kujiepusha na bid'a na kuitahadharisha hiyo nini bid'a sawa ilzumihim lisunna kwa kule kujilazimu kulazimiana na nini na sunna قال الامام احمد رحمه الله سمع امام احمد رحمه الله ما اعلم الناس في زمان احوج منهم الى طلب الحديث من هذا الزمان mimi sifahamu watu ambao wapo katika zama zinahitajia zaidi watu kutafuta hadithi kuliko zama hizi yani sijui kama kuna watu wana haja zaidi ya kutafuta ilmu ya hadithi kuliko watu wa zama hizi anakusudia zama zilikuwepo Imam nani Imam Ahmad ibn Hanbal kila limadha, akauliza kwa nini wasema hivyo, kwamba hauoni watu ambao wanahitajio zaidi la kujua ilmu ya hadithi kuliko zamezi? Kwa nini wasema hayo? Akasema dhaharat bid'un, kumedhihiri nini? Bid'a, uzushi. Faman lam yakun indahu hadithun waqa fiha, yule ambaye hatakuwa na hadithi ataingia katika nini? Katika bid'a. Fa idha kana hadha fi zamani al-Imam Ahmad, ikiwa hili ni katika zama za Imam Ahmad rahimahullah fakaifa bizamani na hadha vipi zama zetu hizi wafihi pia vile vile faida nyingine ya mwisho katika hadithi hii huwa aljami'u likulli ma sabaqa nayo ni faida ambayo imekusanya faida zote zilizotangulia albishara ni bishara njema li ahli da'wati alhaqi kwa wale wenye kulingania da'wa ya haki biannahum kuwa wao humul mansuruna fi dunya wao ndio wenye kunusuriwa na kupata ushindi duniani bibaqai da'watihim kwa kule kubakia nini da'wa yao walmansuruna fil akhirah na wao ndio watakaokuwa wenye kunusuriwa akhira bihusuli alaqibati alhamida kwa kupata mwisho uliokuwa mzuri walaqibatu lilmuttaqin na mwisho mwema ni kwa wale wacha Mungu Allahumma ij'alna wa mashayikhana min ashabi tilka taifa e Allah atujalie na mashekhe zetu kuwa ni katika watu wa hilo kundi. Wa hadha sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.